ad lavaret. Vefen ke zuzet. Vefen ke konten. Mat vefe lemel zi. Red vefe lemel zi. Ma vefe guir vefe zuzus. Ma vefe dait vefe zuzus. Ma vefe dit chenj diriet. Ma ve fe dit chien jloero. Ma vefe fe deit, ve fe n'ke Ma ve fe ar deit, ve fe ke